December เราก็จะได้พูดธรรมะสู่กันฟังต่อไป We will speak Dharma for you to hear วันนี้ก็พูดให้ฟังเป็นเรื่องปฏิบัติโดยเฉพาะ Today I will speak especially about the way of practice การปฏิบัติธรรมะมันมีหลายอย่าง There are many methods of practicing Dharma. บางคนเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วทำการทำงานอะไรไม่ได้ Some people understand that if we have practiced Dharma so that we know and understand Dharma already, then we cannot do any more work. อันนั้นเป็นการเข้าใจไม่ถูกไม่ควร This is an inappropriate and incorrect understanding. การปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะถูกต้องแล้วต้องทำการทำงานตามหน้าที่ของตนเอง. When we practice Dharma, we know and understand Dharma in a correct way already, then we must work in accordance with our duty คือคนต้องรู้จักหน้าที่การงานแต่ละคนละคน ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้ว จะอยู่บนพื้นดินนี่โดยที่ไร้เหตุผลไม่ใช่อย่างนั้น Every person must know his duty, the duty that belongs to himself. It's not that we, once we are born, then we simply live in the easiest way that we can. ถ้าหากว่าญาติโยม หรือครวาดใครๆก็ตามรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วเอาไปใช้ตามหน้าที่เรียกว่า คนนั้นอยู่อย่างต่ำกินอย่างต่ำนั่งนอนอย่างต่ำและนำเอาธรรมะอันนั้นแหละไปเผยแพร่ให้บุคคลที่ไม่รู้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจด้วยว่าทำงานอย่างสูง If a lay person has practiced Dharma and knows and understands Dharma already, then that person goes and teaches others who do not understand. They, this is to act in accordance with their duty. This person is said to live, to eat, to sleep, to sit and stand in a low way, but to do high kind of work. ผมเองนี้พูดความจริงสู่กันฟัง ปฏิบัติธรรมะแต่เมื่อสมัยเป็นโยม รู้ธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วนำมาเผยแผ่ให้ผู้บุคคลที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ เป็นระยะเวลาสองปีกว่า เกือบสามปีทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องอยู่อย่างต่ำกินอย่างต่ำนั่งนอนอย่างต่ำแต่มุ่งทำงานอย่างสูง คือเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญ I must to tell you the truth I practiced Dharma and I knew and understood Dharma as a layperson. I was not a monk. And when I understood Dharma, then I went out to teach, to help others to know, those who do not know already. And I did this for two or three years. This is to act in accordance with one's own duty. And this is called living in a low way, eating, sleeping, standing, and lying down in a low way, but doing work that is high, work that is lofty. That is the work of the mind. ที่มาบวชนี่เป็นเวลา20ปีแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองอยู่อย่างนี้คือ เมื่อเป็นพระสงฆ์แล้วโดยสมมติขึ้นมาเป็นพระสงฆ์แล้วก็ทำการทำงานอันนี้มาเผยแพร่อย่างนี้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ I have ordained as a monk for 20 years now and in this time I have worked Every day I work according to my duty. I am a monk according to convention only. This is not the real monk when we put on this uniform. This is simply the conventional monk. And in the 20 years that I have been a monk, I have taught Dharma. I have taught it every day until today. คิดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว การพูดความจริงนี่เรียกว่าสัจจะธรรมหรือสัจจะปัญญาหรือสัจจะแห่งชีวิตของทุกคน Thinking of the Buddha the Buddha has entered nibbana now the Buddha has entered extinction and now there is no one that speaks the truth that speaks satya satya means actuality reality the thing that subsists that exists whether it is known or is not known ชีวิตของคนทุกๆคนนั่นแหละ ไม่ว่ายุคใดสมัยใดยุคนั้นยุคนี้สมัยนั้นสมัยนี้ จิตใจของคนนั้นมันสะอาดสว่างสงบ เหมือนกับดวงทิศดวงจันทร์เป็นดวงอยู่เสมอเช่นนั้นแหละ This actuality, this subsisting reality is the life, the mind of each person. Today, as in any previous time, in any place, in any time, the life, the mind is the same. It is clean, it is illuminated, and it is calm. ที่ดวงทิศดวงจันทร์ในขณะระยะเวลา มันมีเมฆฟ้าไปบดบังดวงทิศดวงอาจันทร์นั้นเราว่าฟ้าบดฟ้ามืดความจริงแล้วฟ้าไม่ได้บด ฟ้าไม่ได้มืดเพียงแต่เมฆหรือฟ้าไปบังดวงอาทิตย์ชั่วขณะเท่านั้นเอง When the mind is not clean, illuminated, and calm. It is just like the sun obscured by clouds. So when the clouds obscure the sun, it appears dark, it appears as if the light is very dim. But in reality, the light is there. The light is as strong as it always is. And it is simply that something has come from somewhere else and obscured the light. เส้นเมฆฟ้าเหล่านั้นจะไปเกาะอยู่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั้นไม่ได้ this, the clouds, the fog, the smoke, the mist, this cannot attach itself to the sun. It exists apart from the sun. บดบังได้สั่วขาวแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเอง It is something very temporary. It comes and it goes. อันความโกรธความโลภความหลงที่เราว่ามีอยู่ในจิตใจ Similarly, when there is anger and greed and delusion, we understand that the anger, greed, and delusion exist in our mind. This is an incorrect understanding. In reality our mind is clean it is illuminated and is calm the greed, hatred, and delusion simply arise and pass away. เมื่อความโกรธ ความโลภ ความหลง เกิดขึ้นนั้น เพราะเรื่องอะไร เพราะเราลืมตัวนั่นเอง Why is it that anger, delusion, and greed can be born, can arise? They arise only because we forget ourselves. ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเราทุกคนทีเดียว ให้มีสติดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย และให้มีสติดูการเคลื่อนไหวของจิตใจที่มันนึกมันคิด Therefore the Buddha taught us each one of us the Buddha taught us to have sati to have awareness watching the movements of the body and to have awareness watching the movements of the mind that thinks เพราะ รูปกายภายนอกนี่มองเห็นด้วยตาจับถูกได้ด้วยมือสำหรับจิตใจที่มันนึกมันคิดนั้นมองไม่เห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือ because the body which is outside us we can see with the eye and we can touch it with the hand but the mind that thinks we cannot see with the eye and we cannot touch with the hand คนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญา ไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวชีวิตจิตใจของเราได้ The person, any person that does not have sati and does not have panya is not capable of seeing our mind, our life. คนมีสติมีปัญญาเท่านั้นจึงสามารถที่จะมองเห็นชีวิตจิตใจของเราได้อย่างแท้จริง The person that has sati that has panya is capable of seeing our life, our mind, as it actually is. ดังนั้นที่อาตมาหรือผมมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เพื่อให้ท่านทุกคนได้เจริญสติดูการเคลื่อนไหวของร่างกายและเจริญสติเจริญปัญญาดูการเคลื่อนไหวของจิตใจ so what I have come to speak Today, what I have come to say is to encourage each one of you to develop sati, to have sati watching the movements of the mind, and to develop sati, to have sati watching the movements of the body. On the previous tape, I have put, I have spoken up to the matter of greed, anger, and delusion, and the matter of feeling, craving, attachment, and action. วันนี้ก็จะพูดต่อไปเรื่องกิเลสตัณหา อุปาทานกรรม So today I will speak further on this matter. กิเลสที่มันเป็นยางเหนียวเหมือนกับ ของสิ่งที่เหนียวหรือน้ำมันอะไรที่น้ำมันร้อนลื่นติดเสื้อ ติดผ้าเราแล้วซักล้างนานออก d e l a s e r defilement is stickiness. It is something very sticky, like oil or like dye, which can can enter cloth. มันมีอยู่สำหรับปุถุชนเท่านั้น this defilement, it is existing only in ordinary people, in common people, the tujana. สำหรับผู้เป็นพระอริยบุคคลแล้วกิเลสเหล่านั้นจะมาเกาะติดอยู่ไม่ได้ For someone whose mind has changed, that is, that person is called a noble individual. For the noble individual, defilement cannot stick to him. ัณหาเป็นของหนัก craving ตั n หา is something heavy สำหรับปุถุชนนั้นจึงชอบอยู่กับของหนักชอบอยู่สิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละ The common person the patujana likes to live with something that is heavy he likes to live with suffering พระอริยบุคคลไม่ชอบสลัดทิ้งทันทีเมื่อเห็นว่าสิ่งนี้มันหนักไม่เข้าไปยึด ไม่เข้าไปถือสลัดทิ้ง เบา จิตเบาใจไป The noble individual does not like to live with things that are heavy, and when he sees anything that is heavy, he discards it immediately. He discards it straight away, and his mind and his body are light. เราเคยพูดกับอุปทานแต่ว่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแบบของหนัก อันนั้นมันเป็นคำพูด อุปทานหมายถึงของสิ่งที่เข้าไปยึด ติดแล้วไม่ยอมปงไม่ยอมวางเรียกว่าแบกของหนักอยู่ตลอดเวลาสำหรับปุถุชนเท่านั้น attachment or holding or addiction it is conventionally described as being holding or attachment it is that we hold onto we attach ourselves to things that are heavy and we don't wish to let go of that that is applying only to the Vitujana, to the common person. กรรมเรียกว่าเสวยอารมณ์เหมือนกับตัวเวทนานั่นเองผู้ทุชนผู้ทุชนนั่นเสวยทุกอยู่ตลอดเวลา Action means karma means action. It is what we are doing all the time. The Vitujana, the common person, is involved with dukkha is creating dukkha at all times สำหรับพระอริยบุคคลก็เสวยกรรมเหมือนกันแต่ไม่เสวยความทุกข์เสวยความไม่มีทุกข์ the the noble individual is also creating action but he is not creating suffering dukkha he is creating non-suffering ท่านผู้รู้หรือพระพุทธเจ้าจึง the one that knows or the Buddha teaches about ปฏิจจสมุปบาท dependent co-arising ท่านสอนว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร He teaches that avijja ignorance is the condition for the arising of sankhara and sankhara is the condition for the arising of consciousness วิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะ consciousness is the condition for the arising of nama rupa nama rupa is a condition for the arising of the six sense bases วิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาท่านสอนอย่างนั้น the bases six sense bases the eye, the ear, the nose, the tongue, the body, and the mind are the condition for the arising of contact, and contact is the condition for the arising of feeling. The feeling is a condition for the arising of craving, and craving is a condition for the arising of attachment, and attachment is a condition for the arising of being. เมื่อเป็นภพเป็นศาสตร์แล้วก็มีอุปทานโสกะเปรเทวทุกโทมนัสอุปายาตท่านสอนอย่างนี้ so when we have craving then we must have holding we must have attachment we must have holding and holding things that are heavy คนมีปัญญาฟังแล้วรู้ แต่สำหรับผู้ทุชนนั้นฟังแล้วไม่รู้เพียงเอาไปพูดเขานั่นเอง someone that has panya When he listen to, listens to this, he knows. But the Petujana, he does not know. He only knows through the words. He only understands the meaning of the words. so in actuality there is there are many kinds of knowing for example there's knowing by memory and knowing by directly recognizing รู้เข้ารู้ออก there's knowing entering and knowing leaving รู้แจ้งรู้จริง There's knowing clearly and knowing really บางคนรู้แล้วเข้าไปแบกนั้นเรียกว่าอุปาทาน Some people know and then they enter and get attached to that knowing that is called upadana holding พระเนี่ยบุคคลรู้แล้วออกจึงว่าไม่เข้าไปแบกของหนัก The noble individual, he knows, t h a t he lets go of that knowing. He doesn't hold on to it and make it something heavy. ผมหรืออาตมาเคยถามเพื่อนเพื่อนหลายคน เกิดมานี่อายุกี่ปีแล้วบางคนตอบว่าอายุสิบเก้าปียี่สิบปี หลังจากไม่ได้แต่งงานมีลูกกี่คนถามอย่างนี้ I have asked many of my friends and they have answered me I've asked how old they are, and some have said 15, and some have said 20, and they, they are not married yet. When I asked them if they have children, they said that they have not yet married, so why would they have children? ไม่ว่ายิงว่าทรายตอบเป็นเสียงเดียวกันทั้งนั้น Not that whether male or female, they have answered the same. มื่อแต่งงานแล้วจึงจะมีลูกว่าอย่างนั้น When they answer that when they get married then they will have children ไม่ว่ายิงว่าสายตอบเป็นเสียงเดียวกันอย่างเดียวอย่างนี้ทั้งนั้น Not that they whether male or female they answer differently ดังนั้นบุคคลที่รู้แล้วจึงไม่เข้าไปแบบของหนัก การมีสามีภรรยามีบุตรนั้น มันเป็นของหนัก สำหรับพระเรียบุคคลและเป็นของเบาสำหรับของผู้ทุชนเท่านั้น so one that knows does not enter and hold something that is heavy having a husband or having a wife is something that is very heavy for a noble individual but it is something that is very light for a common person ถ้าพูดอย่างนี้บางคนหาว่าทำไมโลก ก็จิบหายที่ถ้าไม่แต่งงานเข้าใจไปอย่างนั้น Some people if they hear me say this then they will be surprised and they will say that the world will come to an end if people do not get married ดังนั้นสำหรับคนที่โง่เขาเบาปัญญาปุถุชนเท่านั้นคิดว่าโลกจะจิบหาย It is somebody that doesn't have panya, somebody that is foolish, the common person who thinks that the world will be lost, the world will come to an end. The in truth the world is very very extensive the world is endless for someone that has suffering that has dukkha that lives and sleeps, that wakes and stands and walks and goes and comes with dukkha, that is that is someone that has dukkha all the time. สำหรับพระเรียบุคคลหรือพระเรียเจ้า นั้นท่านไม่ได้คิดอย่างนั้น คือไม่ต้องสร้างอะไรให้มากสำหรับเกิดมาแล้ว เป็นมนุษย์เป็นคนแล้ว ต้องทำการทำงานตามหน้าที่ The noble individual does not understand in this way. He understands that there is no need to build up anything at all. There is no need to build up something that is heavy. Once one is born as a human being, then one simply goes ahead and does one's work according to one's duty and doesn't create, doesn't build heavy things. ท่านดูด้วยสติ อยู่ด้วยปัญญา อยู่ด้วยการเห็นแจ้ง อยู่ด้วยการเห็นจริง อยู่ด้วยความไม่เข้าไปยุ่ง The noble individual lives with awareness. He lives with knowing, sati and panya. He lives with knowing clearly and knowing really. So he lives with not troubling himself and not troubling others. เพราะทำลายโทสะโมหะโลภะ ทำลายกิเลสตัณหาอุปทานกรรมได้ It is because he can do this because he has destroyed anger, delusion and greed and he has destroyed defilement and craving and attachment and action ท่านดูด้วยความปกติ He lives with normality ด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจสินจึง รักษาคน He lives with normality through the body, through the speech, and through the mind. This normality looks after, it takes care of each person. ไม่ใช่คนรักษาสิ่งอย่างที่พวกเราเห็นเห็นกันอยู่อย่างทุกวันนี้ It is not that the person observes sila, which is normality, usually translated as ethics or morality is not that the person takes care of the normality, that the normality takes care of the person. คนรักษาศีลกับศีลรักษาคนมันไม่เหมือนกัน So the person taking care of observing sila and sila observing the person are two different things. ปุถุชนนั้นจำเป็นทำอะไรกลัวจะผิดศีล The common person is afraid of

takes care of normality through the body, normality through speech, and normality through the mind, and therefore he is normal. เมื่อร่างกาย Whenever the body, speech, or mind, the mind think something abnormal, something that goes against normality, then he knows it immediately. He knows the deception of it, and he can protect himself from it, and he can cure himself from it, so he can defeat it. ท่านผู้รู้จึงสอนเอาไว้ว่าเอาชนะคนอื่นร้อยครั้งพันหนไม่มีประโยชน์ไม่มีอานิสงส์อันใดเลย The one that knows has taught that to conquer, to defeat others 100 or 1,000 times has no fruit it has no use at all สู้เอาชนะตนครั้งเดียวหรือผลเดียวมีอันนี้สูงมากไม่ได้ but to conquer or defeat oneself just one time does have fruit it does have a use การเอาชนะตนเองเนี่ยคือเห็น เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เมื่อจิตใจมันนึกมันคิด มีสติ มีปัญญา รู้เท่ารู้ทัน the conquering or defeating of oneself the conquering of oneself means that one has sati and one has panya and whenever thought arises one sees it and knows it one sees it clearly one knows it clearly and if it is thinking abnormally then we do not follow that thought we do not follow the mental object and this means that we can conquer ourselves. We see and know clearly, we know in time, and we can cure ourselves of abnormality. ท่านเคยได้ยินได้ฟังไหมว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลส You may have heard that sila traditionally translated as morality which I understand to be normality, that sila is the tool for destroying the crude kilesa, that samadhi is the tool for destroying the median kilesa, and that panya is a tool for destroying the subtle kilesa. กิเลสอย่างหยาบคือโทสะโมหะโลภะกิเลสตัณหาอุปทาน The Crude kilesa is anger, delusion, and greed. It is defilement, craving, and attachment. คนใดปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากโลภะปราศจากกิเลสปราศจากตัณหา ปราศจากอุปทานทำได้ คนนั้นแหละ เรียกว่าเป็นผู้มีศีล someone that has freed themselves from anger delusion and greed from defilement craving and attachment that person is someone that has sila that has real ethics or has normality and that person can make themselves to be a noble individual, the real venerable person in the mind. ตอนนี้ฟังให้ดีๆ ถ้าหากฟังไม่ดีจะไม่เข้าใจ So now please listen well, please listen carefully. If you do not listen carefully, then you will not understand. จะได้พูดถึงความสงบต่อไป I will speak about calmness. เรียกว่าสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลาง It is said that samadhi is the tool for getting rid of or destroying the median defilement the median กิเลสคำว่ากิเลสอย่างกลางนี้ บางคนก็เข้าใจ บางคนก็ยังไม่เข้าใจ when we talk of the median กิเลส some people understand this but some people still do not understand กิเลสอย่างกลางคือการทำดีพูดดีคิดดีทำดี เรื่องติดบุญติดศีลเหล่านี้ก็เป็นกิเลสอย่างกลาง The median kilesa is doing good and speaking good and it is being attached to to rules or ethics to morality and being attached to making merit to doing good things this attachment to goodness is the median kilesa สูงขึ้นไปกว่านั้นคือบุคคลที่ไปทำความสงบไม่รู้สึกตัวนั่งนิ่งๆอันนั้นก็เป็นกิเลสเช่นเดียวกัน เพราะความไม่รู้ and also the person that sits still and makes the mind calm and is therefore not aware of themselves this is also the median gilesa because it is not knowing ท่านจึงสอนเอาไว้อวิชชาแปลว่าผมไม่รู้จริงท่านว่าอย่างนั้น The Buddha teaches us of avicca which means not really knowing อวิชชาเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาตัวหนังสือ แต่แปลว่าอวิชชาแปลเป็นภาษาไทยว่าคนไม่รู้จริงท่านว่าอย่างนั้น Avicca is Pali language, the language of the scriptures. when we translate it into our own language, we see that avicca means to not know really, to not really know.